Շրջափակման պայմաններում Արցախում արձանագրված ապրանքների սղությունը եւ դրան զուգահեռ շուկայում հայտնված ապրանքների գնաճն արդեն հատում է թույլատրելի սահմանը դժգոհությունների տեղիք տալով եւ նպաստելով սոցիալական լարվածության մեծացմանը։ Թեմայով 3 խորհրդակցություններ հրավիրվել նաեւ հանրապետության պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի մոտ։ Լավ աթահմանչում չնե, այդ ինչ գներա։ Ժողովուրդ մարդիկ փողն աշխատում, խնգարում եք։ Իսկական թալանա, մամենտա բիզնեսն անում։ Վեշմին հսկողություն կա վեճ, Հով հինչ գինոզյումա դինումա։ Էս ինչ գիներա, ասմս խեթենգյա, ռուսներին անավնկցում, ռուսներն էլ լավական լե համահնային։ Էդ հիմնադրամին միրք բանջարեղենը հորա էպա։ Դե եկճոկ է, վերնա հիմնադրամինը վերը լևի։ Սա սոցցանցերում հրապարակված մեկնաբանություններից մի փոքրիկ քաղվածք է ընդամենը։ Մենք նաև հարցախույզ ենք անցկացրել Ստեփանակերտում, parzելու թե ինչպիսին է իրավիճակն իրականում։ Ստեփանակերտի Վազգեն Սարգսյան փողոցի Միրգ Բանջարեղենի խանութներից մեկում ապրանքն առատ էր՝ պոմիդոր 3800 դրամ, վարունգ բիբար 2800, տանց 3000, անանաս 4000, դրա կողքին կարտոֆիլ, կաղամբ, սող, խնձոր, համեմատաբար մատչելի, հերթ չկար։ Գնորդների ձեռքին քիչ քանակությամբ ապրանք կարելի էր տեսնել՝ 1 փունջ բրոկոլի, 2 պոմիդոր, 1 վարունգ։ Ինչ անենք, տանը երեխա կա, հիվանդ ունենք, ասում է գնորդներից մեկը Տիկին Անահիտը, ձեռքի շարունակությունը դնելով կշերքին։ Դրանից ավել չենք կարող առնել։ Այսպիսի գների մեր աշխատավարձները չի ձգում։ Բոլորս է գիտենք, որ ինչքան ցածր է մեր աշխատավարձները միջին հաշվով բոլորին է, էլի։ Գները շատ թանկ է, դրա մասին խոսք չկա։ Այն, որ տալոնով ենք ստանում, էլի ոչինչ ձգում ենք։ Դե հասկանում ենք, ձմեռային սեզոնը հիմա թանկ է լինում, բայց այդեղ կա ահա որ թանկ է, այդ արդեն այն ոնց են ասում, արդից օգտվում են մի խումբ մարդիկ, որոնք լինելով Ղարաբաղցի, իրանց շատ տգեղ են պահում ու ահավոր գներ են դնում։ Ու դա մենակ չի վերաբերում բանջարեղեններին, դա վերաբերում է նաև մեր սուպերմարկետների մթերքներին, համար շատ-շատ թանկ է, բայց չեմ կարող չառնել։ Տիկին Անահիտն էլ Արցախում ապրող շատ-շատերի նման փորձում է ըմբռնումով մոտենալ։ Ապրանք բերելը դժվարացել է եւ պահեր են լինում, երբ գուցե եւ համաձայն են, որ շուկայում դրանք լինեն։ Ծայրահեղ իրավիճակներ կան, երբ մարդ պատրաստ է անգամ ամենաթանկ գնով ձեռք բերել ապրանք կյանքը։ Պետությունը ուղակի պիտի վերահսկի գնագոյացման process-ը, ասում է Տիկին Անահիտը։ Չգիտեմ ինչքանով ասա ճիշտ, ուր է նայում մեր սննդի տեսությունը, որ չի հետևում այս գների թանկ լինելուն։ Եթե իրոքից կան մարդիկ, որոնք փող են շորթում, մեր վաճառողներից, ապա թող դրանք պատասխանատվության ենթարկվեն, ոչ թե բաները, բայց դե իրանք էլ ասում են, ի՞նչ անենք, վերցնում ենք, որ մարդիկ գոնե քիչ էլա, երկու հատով, մի հատով էլա առնում են, տանում են տուն։ Չգիտեմ ու մեղադրեմ ճիշտը որ ասեմ, որովհետև պետքա բարձաբանել, որտեղից է գալիս այս թանկությունը։ Իսկ թե որտեղից է գալիս թանկությունը կոնկրետ այդ խանութում աշխատողը անին այսպես է մեկնաբանում Հիմնականում որ ապրանքը ներմուծվում է պետության կողմից, էժան է լինում, որովհետև հավելավարձը տալիս է պետությունը ու չի պահանջում ժողովրդից այդ հավելավարձը։ Երբ ապրանքը բերում ենք մենք, այսինքն սեփականատերերս, մենք հավելյալ գումար ենք մուծում դրա համար, ապրանքը բերողներին, մենք չենք ապրանքը ներմուծում այստեղ, մեքենաներով բերում են ու այդ մեքենաները մեզանից հավելյալ գումար են ուզում ու դրա համար մենք ենք վճարում ու չենք կարա էլի նորմալ իրա գներով ծախենք։ Մենք պետք է այդ փողը միտեղից հանենք։ Բողոքները շատ են լինում, թանկ է, թանկ է, բայց դե շատ մարդիկ կան, որ էլի ասում են ավելի լավա թանկ լինի, սենց լինի, գոնե մի քիչ լինի, էլի ոչինչ կհարմարվենք։ Բայց դե հիմնականում գնային բարձացումները կախված է այդ հավելավճարի հետ, որ մեքենաներին մենք վճարում ենք։ Ուրիշ ոչ մի բանի հետ կապված չի։ Այս գնաճը ապրանքային շուկայում գների բարձրացմամբ չէ պայմանավորված, ասում է Անին, այլ միայն այդ հավելավճարներով։ Արթուր Ֆարամազյանը Կարմիր շուկայից է, եկել է Ստեփանակերտից որոշ քանակությամբ ապրանք տանելու, վերավաճառելու նպատակով։ Հարցրինք, թանկ չէ, ինչ գնով պիտի վերավաճառեք։ Ինչ անենք, փակենք խանութը։ Իհարկե թանկ է, բայց ապրել պետք է։ Պիրող չկա, մուքու կամ տանում։ Հարմարված ապրում ենք, չեն ինչ ուրիշ տարբերակ չկա։ Պակասացումը շատ է։ Ամեն ինչին էլ պակասացում ունի։ Են իլասն էլ թենգավ ջարվում։ Ես գները շատ աթանք։ Ֆրուկ տուպենը հա բերեսնա։ Հեսա մի շաբաթա չէ չկա։ Ամենան քիչ-քիչ տանում ենք, ես տիկամն թենգավ առնում, տանում ծախում, ինչ են։ Ժողովուրդն է բողոքում են։ Իրոք տեղ են բողոքում։ Բայց դե մեր մեղ կվերնա 83 օր Արցախը շրջափակման մեջ է։ Մի կերպ կազմակերպվում է բնակչության նվազագույն պարենային խնդիրների լուծումը եւ տնտեսություն լրիվությամբ չկազմականդելու նպատակով տնտեսվարող սուբյեկտներին հնարավորություն է տրվել իրականացնել որոշակի ապրանքների վաճառք։ Հայտարարվել է պետնախարարի կողմից 3 տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ։ Պետնախարարի աշխատակազմը ուսումնասիրություններ է կատարել, բողոքները տեղին են եւ Արցախի հանրապետության կառավարությունը պարտավոր է օպերատիվ արձագանքել արկա դժգոհություն իրավունքներին։ Այս իրավիճակում հանրության մոտ օբյեկտիվորեն կարող է կարծիք ձևավորվել, որ պետությունը դիտավորյալ անգործություն է ցուցաբերում այս հարցում կամ մենք չունենք բավարար գործիքակազմ, որ այս հարցում ունենանք կարգավորիչ բավարար դերակատարություն, նշել էր Գուրգեն Ներսիսյանը, անթույլատրելի համարելով շրջափակման պայմաններում որոշ տնտեսվարողների կողմից ցուցաբերվող անպատասխանատու վարկագիծը, ինչի արդյունքում վտանգներ է ստեղծվել հասարակության բևեռացման առումով։ Իսկ տնտեսվարողներից մեկը, որը ճշնամուկ օգտի տակ է ապրում Կարմիր շուկայում, այսօր Ստեփանակերտ էր եկել իր մարդատար ավտոմեքենայով շատ թանկ գնով ապրանք տանելու եւ ավելի թանկ գնով վերավաճառելու, որովհետեւ Կարմիր շուկայում ապրող իր երեխան ու նրա երեխան, ով իրենից այդ թանկ ապրանքը գնելու է, ուտել է ուզում։ Ճանապարհը չբացվի, այս վիճակն այսպես շարունակվելու է։ Բողոքներն էլ զուգահեռ լինելու են, ասում է զրուցակիցս ապրանք տեղավորելով փոքրիկ մարդատար ավտոմեքենայի բեռնախցում ու սրահում։ Սահմանամերձ գյուղում սպասում են այդ հրապրանքին։ Սա շրջափակման հարուցած բազմաթիվ խնդիրներից մեկն է իրականում, որը պետական կարգավորման է սպասում։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։